Եթե Ստեփանակերտում համապատասխան բուժ հաստատություն հասնելու համար գոնե ոդկով հասնել հնարավոր է, ապա պատկերն այլ է շրջաններում։ Վառելիքի սղության պատճառով տևական ժամանակ է դադարեցված է ներշրջանային երթուղիների հոսքը, ինչը խնդիրներ է առաջացնում հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր պարտադիր բուժ զնում կամ բուժօգնություն պետք է ստանան մայրաքաղաքում։ Մարդիկ ստիպված դիմում են շրջկենտրոնների բուժհաստատությունը, չնայած վերջին շրջանում գրեթե անհնար է լինում յուղից հասնել շրջկենտրոն։ Մարտակերտի շրջանում առողջապահական ռազմական համակարգի աշխատանքները արդյունավետ կազմակերպելու համար այլընտրանքային տարբերակներ են մշակել։ Երբեմն բուժում իրականացնում են հերավար եղանակով, ասում է Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորման գործադիր տնորեն գլխավոր բժիշկ Գագիկ Օհանյանը։ Աշխատում ենք գյուղարանքային կանչեր եւ պլանային ացելություններ, որը կատարում ենք ըստ չափորոշների հիմա չեն կատարում տենց ացելություններ, աշխատում ենք հիվանդների հետ շփվել համայնքների բժշկուհիների եւ բժիշկների հետ, գյուղական բժշկական հիվանդանոցներ կա, բժշկական ամբալոտերաներ կա, որտեղ բժիշկներ են աշխատում եւ համարյա ամեն համայնքում բժշկուհի ունենք, իրաց հետ համատեղ հեռախոսով, WhatsApp-ով, Viber-ով շփվելով, նկարելով, իրար փոխանցելով կարդիոգրաման կամ հետազոտության արդյունքները, որոշ խնայություն կատարենք դեզբարելիքի բենզինի։ Արդեն հարմարվել է կարելի ասած կապված այդ ռեժիմին հիվանդներն արդեն հարմարում ճիշտ ասկզբից դժգոհություն է կար, ամեն կան չի վխեչի ընդունվում, վխեչի կատարվում, խե պիտի սպասեն բուժքույրը գնան նայի գյուղում, նոր բուժքույրի կանչա տալիս նոր շտապօգնությունը գնում է, բայց արդեն հարմարվել։ Ստեփանակերտում պարտադիր բուժում ստացող հիվանդների տեղափոխման համար եւս տարբերակներ են մտածվել։ Արդեն եղել են նման դեպքեր, երբ բուժարուին տեղափոխել են մայրաքաղաք։ Գագիկ Օհանյանի խոսքով անցյալ շաբաթ այդպիսի 6 դեպք է գրանցվել։ Մեր տեղեկանքի հիմա վրա համայնքի ղեկավարը, վարչակազմի ղեկավարը տրամադրում ներդրում է տրանսպորտ կամ վարելիք, եթե իրակ տրանսպորտ ունեն, տվյալ բնակիչները տեղափոխում են քաղաք Սեփանակի, այնտեղ հետազոտությունները կատարում հետ են գալ։ Արևիկ մանկական բուժմիավորման ատամնաբույժին սպասող Մարինե Բաբայանը որդու հետ հենց Մարտակերտից էր եկել։ Ասում է շրջափակման առաջացրած դժվարությունները մինչև այս պահը կարողացել են հաղթահարել։ Միայն երեխայի առողջական խնդիրներից է նեղվում։ Երեխան ատամնաշարի հետ կապված խնդիր ունի, ինչը անհետաձգելի բուժում է պահանջում։ Սեփական միջոցներով մի կերպ հասել են Ստեփանակերտ, խնդիրը ոչ միայն փոխադրամիջոցն է։ Քանի որ Մարտակերտում չկա համապատասխան մասնագետներ, իսկ տրանսպորտը այսօրվա դրությամբ խնդիր է եւ մնալու հետ կապված խնդիր կա։ Հիմնականում հիվանդանոցի հետ կապված խնդիրները կարա որ մարդուն ստեղ հասցնի, մնացածը էլի ինչ որ ձևի կստացվի, չգիտեմ։ Ամենայն դեպս ինչ որ կապված է հիվանդանոցի բժշկի հետ, այդ դեպքերում պիտի ինչ որ միջոց ձեռնարկվի։ Մարտակերտի շրջանային հիվանդանոցն ունի համապատասխան մասնագետների պակաս։ Մեզ հետ զրույցում հաստատեց գլխավոր բժիշկ Գագիկ Օհանյանը։ Խնդիրը եղել է նաև պատերազմից առաջ։ Ինչպես են կարողանում բաց լրացնել Գագիկ Օհանյանն է մանրամասնում։ Լուրջ շնեղ մասնագետները խնդիր ունեն, յուղարանք կա, տեղամասային մանկաբուժի եւ թերապևտի խնդիրն եղել են միշտ եւ նեղ մասնագետները խնդիրները ցավոտ տեղն է։ Բաց լրացնում ենք, ելի աշխատում ենք Երևանի հետ հեռախոսով կամ Skype-ով կամ Zoom-ով։ Հեռավար ձևի մի բան կազմակերպում եք, եթե ռենտգենոլոգ տրավմատոլոգի կարիք կա, նկարում եք ուղարկում ռենտգենոլոգին, եթե տրավմատոլոգի հարց կան, տվյալները ուղարկում եք տրավմատոլոգի եզրակացությունը իմանալով։ Գյուղի բժիշկը, որ այդ վիճակով մոտ մի 5-6 տարի աշխատում է, արդեն ամեն ինչից մի քիչ հասկանում է եւ կարեւոր նաեւ որ հիվանդին վատություն չանի, հասկանա, որ այդ հիվանդը իր ախելքի բանը չի, ժամանակին տեղափոխեն դեղ մասնակետի մոտ։ Մարտակերտում այս պահին խնդիր է նաեւ դեղերի պակասը, ասում է Գագի Կոհանյանը։ Դեղատներում սպառվել են առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոցները։ Գլխավոր բժշկի խոսքով խնդիրների շարքը սրանով չի սահմանափակվում։ Եթե ձև շարունակվի օգոստոս ամսում արդեն ինչ պիտի անենք ճիշտ է նախարարության կողմից դեղորայք ադրամադրվում բայց ուրիշ աղբյուր չկա դեղորայք ստանալի սեփական դեղատներ կա դրանք են համարի արդեն դատարկվում եւ քանի որ ժողովուրդը դա ձեռները փոխաբաց դեղ չկա որ առնես դիված դիմում հիվանդանոցուն եւ դիմում շտապօգնության կան շրջանում որոշ հիվանդներ որոնք շարունակական բուժօգնություն պիտի ստանան դեղորայք պիտի ստանան տան քրոնիկ հիվանդներն են եւ այդ դեղերն էլ ապակասում խնդիրը առաջանում լաբորատոր հետազոտությունների կազմակերպ կերպան հարցում ռեակտիվները լաբորատոր սարքավորումների համար քիչանում են, սպառվում են, բայց որոշ փոփոխություններ կատարել ենք արդեն կատարվում է մենակետազոտությունների շտաբ հիվանդների համար, անհրաժեշտ հիվանդների համար, աշխատում ենք հետազոտությունները հավաքում ենք մի ժամում կատարել, դրանով եւ խնայում ենք եւ դիզբարելիքը, դիզելային գեներատորը աշխատում է մենակ այն դեպքում, եթե շտաբ իսկապես անհրաժեշտություն կա, պիտի հիվանդանոց հոսանք ունենա։ Խնդիրները նույնն են նաեւ Մարտունու շրջանում։ Գերծանրաբեռնված գրաֆիկով է աշխատում շրջկենտրոնի հիվանդանոցը։ Ինչպես են կարողանում համակարգել աշխատանքը հիվանդանոցի մանկաբույժ Գոհար Դադայանն է մանրամասնում շտապ օգնության կանչերի քանակն ավելացել կապած վարելիքի պակասի հետ, որտեվ առաջ մարդիկ իրանց սեփական մեքենաներով դիմալ են մս, քանի որ հիմա այդ հնարավորությունը չունեն, իրանք արդեն ստիպած կանչեր են գրանցում ու դրա հետ կապված կանչերի քանակը շատացել է։ Կան որոշ համայնքներ, որ ունեն շտապ օգնության մեքենաներ, ունեն Կարմիր շուկայում, Բերթաշենում, իրանք տեղում դա կազմակերպում է, ճարտարում կազմակերպում է, բայց այն համայնքներում, որտեղ որ չկա շտապ օգնության մեքենա, մեկենա։ Տեղում բուժքույրը առաջին օգնությունը հերախոսով խորհրդատվությունը կատարվում է, ինքը առաջին օգնությունը ցույց է տալիս, մինչև մեշտապ օգնության մեկենան տեղ է հասնում բժիշկով, տեղ-տեղում առաջին օգնությունը ցույց է տրվում, հետո տեղափոխում, եթե կարիք կա Ստեփանակերտ։ Իրավիճակը մեղմելու համար Մարտունու հիվանդանոցը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, համաձայն որի ամեն առավոտ Մարտունի Ննգի Ստեփանակերտ եւ Մարտունի Ջարտար Կարմիր շուկա ուղություններով հիվանդներին համապատասխան ուղեգրերով տեղափոխում են Ստեփանակերտի բուժ հիմնարկներ։ Բուժ դնությունից հետո վերադարձնում Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։